كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Əmmə ba'd Möhtərəm müsəlmanlar Əvvəlcə özümə, sonra isə sizə Allahdan qorxmağı, təqvalı olmağı nəsihət edirəm. Sonra bunu bilin ki, biz bundan əvvəlki ilk dərsimizdə günah, günahın böyük və kiçik olması və bu barədə olan bəzi dəlilləri qeyd etdik. Allahın izni ilə biz indi sizə böyük günahların bəzi əlamətləri haqqında xəbər verəcəyik. Bu əlamətlər hansılardır? Biz böyük günahların əlamətlərini tanımalıyıq ki, böyük günahlardan da çəkinək. Allah subhanahu taala bizi həm böyük, həm də kiçik, həmçinin bilərək və bilməyərək etdiyimiz bütün günahlara görə bağışlasın. Və bizə fəhim, anlayış bəxş etsin ki, biz günahlardan tövbə edib Rəbbimizə sığınaq, Rəbbimizə pənah aparaq. Böyük günahların hansı əlamətləri vardır? Böyük günahların bir çox əlamətləri vardır ki, yəni biz necə bilərik ki, böyük günah hansı günahdır? Bunu bilmək üçün alimlər böyük günahların əlamətlərini qeyd ediblər ki, əgər filan-filan əlamətlərdə günahlarda, yəni filan-filan günahlarda məhz bu filan-filan əlamətlər varsa, onda insan bilsin ki, o böyük günah içərisindədir. Allah Subhanahu taala bizi həm kiçik, həm də böyük günahlardan çəkindirsin və bizə bu işdə kömək olsun. Amin. Böyük günahların əlamətləri hansılardır? Birinci, hər bir şəxs hər bir müsəlman bilməlidir ki, hansı günah hədd cəzası gətirirsə məhz o böyük günahdır. Yəni şəriətdə hədd cəzası verilən günahlar məhz böyük günahlardır. Bu günahlar qəsdən adam öldürmək, zina etmək, hansısa bir insana, istər kişi olsun, istər qadın olsun, zina iftirası atmaq, oğurluq etmək, sərxoş edici içkilər içmək, söz gəzdirmək, yol kəsmək və s. kimi günahlardır ki, yəni bu günahları edəndə həmin günahı edən şəxsə İslam şəriətinə görə, İslam qanunlarına görə hədd cəzası tətbiq olunur. Yəni bildiyimiz kimi İslam dininə görə oğurluq edənin əli kəsilir. Zina edən əgər evli qadın və kişidirsə, daşqalaq olunaraq öldürülür. Yox, Əgər subaydsa, onda ona 100 şallaq vurulur. Şərab içənə 40 və ya müəyyən ə, e, saylarda şallaq vurulur, tam o tövbəyə dəvət olunur. Və İslam dininə görə əgər o tövbə etməsə, onda o öldürülür. Yəni ki, bunlar İslam şəriətində mövcud olan hədd cəzalarıdır. Yəni Bu hədd cəzaları tətbiq olunan günahlar məhz böyük günahlar sayılır. Demək, hansı günahda hədd cəzası tətbiq olunursa, o günah böyük günah sayılır. Bu birincisi. Bir də böyük günahların əlamətlərindən biri də budur ki, məhz həmin günah böyük günah adlanır. Yəni məhz hansısa bir günahın böyük günah adlandırılması onu böyük günah olmasına dəlildir. Hədislərdə günahla bağlı mövzularda bəzi böyük günahların ən böyüyü kimi sözlər istifadə olunmuşdur. Məsəl üçün, ən məşhur və Quran-ı Kərimdən sonra ən səhih hesab olunan Buxarinin səhih kitabında, hədis kitabında Abdullah ibn Əmr ibn Əl-Asın rəvayət etdiyi bir hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurur, böyük günahlar Allaha şərik qoşmaq, ana-ataya itaətsizlik etmək, adam öldürmək və yalandan and içmək. Yalan yerə and içmək. Böyük günahların əlamətlərindən biri də həmin o günahın həlak edici adlandırılmasıdır. Yəni Allahın və Rəsulunun da həlak edici adlandırdığı günahlar da böyük günahlar sinfinə aiddir. Bu barədə bir dəlildə Əbu Hüreyrə rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu ən çox hədis rivayət edən bir şəxsiyyət olub və həmişə onunla bərabər olub. Başqa sahabelər ticari işlərlə məşğul olarkən o Peyğəmbər sallallahu yanında qalıb onun hədislərini, onun əməllərini bizə çatdırıb. Əbu Hüreyrə Allah ondan razı olsun. Ona rivayet olunur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: Həlak edən 7 şeydən çəkinin. Həlak edici olan sizə həlak edən 7 şeydən çəkinin. Ey Allahın rəsulu, onlar nədir deyə soruşuldu. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu: Bunlar Allaha şərik qoşmaq, sehr etmək, sehr cadu işləri ilə məşğul olmaq, haqsız yerə bir cana qıymaq, yetim malı yemək, faiz yemək, döyüş meydanlarından qaçmaq, mömin, iffətli və günahdan xəbərsiz qadınlara iftira atmaq. Demək, bu həlak edici günahlar da böyük günahlar sinfinə aiddir. Bu hədis buna dəlil idi. böyük günahların əlamətlərindən, yəni məhz işlənən günahın böyük olmasının əlamətlərindən biri də günahın fahişə, həyasızlıq, çirkinlik, iyrənclik iş olaraq adlandırılmasıdır. Yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm həmin günahı fahişəlik, həyasızlıq, çirkini və iyrənc iş olaraq adlandırılıb ki, bu da böyük günahlardandır. Allah da belə buyurur. Keçmişdə olanlar istisna olmaqla atalarınızın evləndiyi qadınlarla evlənməyin. Keçmişdə olanlar istisna olmaqla Atalarınızın evləndiyi qadınlarla evlənməyin. Çünki bu bir həyasızlıqdır, iyrənc bir əməldir və pis bir yoldur. Demək, Allah Subhanahu taalanın və onun rəsulunun fahişəliklə, həyasızlıqla, çirkinliklə iyrənc iş olaraq adlandırdığı adlandırdıqları günahlar da böyük günahlar sinfinə aiddir ki, Məhz buna dəlil Quran-ı Kərimdən ayədə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki, keçmişdə olanlar istisna olmaqla atalarınızın evləndiyi qadınlarla evlənməyin, çünki bu bir çirkin bir işdir. Bir, açıq-aşkar fahişəlikdir, həyasızlıqdır, iyrənc bir şeydir və pis bir yoldur. Bir də günahın böyük olmasının əlaməti həmin günahın şeytan işi olaraq adlandırılmasıdır. Allah və Rəsulu tərəfindən. Əgər bir günah şeytan işi olaraq adlandırılırsa, həmin günah da böyük günahlar sinifinə aiddir. Allah subhanahu ta'ala belə buyurur. Ey iman edənlər! Şərab, qumar, ütlər, fal oxları bunlar hamısı şeytan işi olan pisliklərdir. Bunlardan uzaq durun ki, nicata çatasınız, nicat tapasınız. Demək, yəni şeytan işi adlandırılan günahlar da böyük günahlardır. İndi gəlin, baxaq, həm Quran ayələrinə, həm də Peyğəmbərimiz s.ə.v-in hədislərinə açaq, qarşımıza qoyaq, oxuyaq. Görək ki, həm Allah s.ə.v bizə nə qədər şeytanın işi olan günahlardan xəbər vermişdir. Həmçinin də Peyğəmbərimiz s.ə.v-dən nə qədər bizə hədislər gəlmişdir ki, o şeytan işi olan günahlardan bizə xəbər vermişdir və bu cür günahlar da böyük günahlar sinfinə aiddir. Günahın və yaxud da günah edənin fasiqliklə adlandırılması, günahkar olaraq adlandırılması da o günahın böyük günah olmasına dəlildir. Allah subhanahu ta'ala belə buyurur. Leş, yəni ölü heyvan, qan, donuz əti, Allahdan başqasının adına kəsilən heyvanlar, boğulmuş, daşla, ağız və başqa alətlə vurulub öldürülmüş, yuxarıdan yerə düşərək və yaxud da yuxarıdan aşağı gələrək ölmüş, buynuzlanıb ölmüş heyvanlarla canavarların yediyi heyvanlar və bütlərin yanında pirlərdə kəsilən heyvanlar və fal oxları ilə qismət axtarmağınız size haram edilmiştir. Bunlar hamısı fasikliktir, asiliktir. Pis bir yoldur. Demek bu növ günahlar da bu növ günahlara da Allah Subhanahu taala yani fasikliklə fasikliklə bildirmiş və bizi bu günahlardan çəkindirmişdir və bu da onu sübut edir ki, yəni bu cür günahlar da böyük günahlar sinfinə aiddir. Böyük günah olmasının, yəni günahın böyük olmasının səbəblərindən biri də daha doğrusu əlamətlərindən biri də günah işləyəni Allah tərəfindən hərb, müharibə elan olunmasıdır. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, ey iman edənlər, Allahdan qorxun, əgər həqiqətən də Allaha inanırs inanırsınızsa, əgər həqiqətən də dilinizlə dediyiniz kimi yeri və göy yerdə Allaha inanırıq və bunu qəlbinizlə də təsdiq edirsinizsə, həqiqətən Allaha inanırsınızsa, Allahdan qorxun. Əgər həqiqətən Allaha inanırsınızsa, onda əlinizdə olan faizləri tərk edin. Yəni faiz alış-verişlərinizi tərk edin. Əgər faiz haqqında deyilənləri etməsəniz, yəni faizdən əl çəkib Rəbbinizə tövbə etməsəniz, faiz ticarətini bir dəfəli bağlayıb Rəbbinizə dönməsəniz, Allah və Rəsulü tərəfindən faiz alıb verənlərə və faizlə şərik olanlara və faizlə cərat edənlərə açılan müharibədən xəbəriniz olsun. Buxarədə Əbu Hüreyrədən Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi belə dediyini rivayet etmişdir. Allah Teala belə buyurdu: Kim mənim bir dostuma düşmənlik edərsə mən də onunla müharibə elan edərəm. Demək, Allahın və Rəsulunun xəbər verdiyi əlamətlərdən biri də, yəni günahların böyük əlamətlərindən biri də Allah və Rəsulu tərəfindən həmin günahı edənə qarşı hərb elan olunmasıdır. Günahın böyük olmasının əlamətlərindən biri də həmin günahı işləyənin lənətlənməsidir. Allah qorusun, Abdullah ibn Abbasın belə dediyi rivayet edilmişdir. Allahın Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm qadınlara bənzəməyə çalışan kişilərlə kişilərə bənzəməyə çalışan qadınlara lənət etdi. İbn Ömərdən belə rivayet edilmişdir. Allahın Rəsulu saçlarına saç əlavə edən, yəni parik taxan, döymə etdirən, bədənlərinə müxtəlif şəkillər döymə etdirən, qollarına cürbəcür döymələr edən, edən və etdirən qadınlara lənət etmişdir. Allah Subhanahu taala bu cür qadınlara lənət etmişdir. Bu da həmin günahın böyük olmasını bildirir. Günahların əlamətlərindən digər biri də günahı işləyənin üzünə Allah Subhanahu taala'nın baxmayacağını ifadə edilməsidir. İbn Ömər, Allah ondan razı olsun, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini rivayet etmişdir. Özün böyük tutaraq paltarlarını yerdə sürüyən kimsənin üzünə Allah Taala qiyamət günündə baxmayacaq. Allah bizi qorusun. Allah bizi qorusun. Bu gün topuqdan və yaxud topuqdan yuxarı geyinən müsəlmanlara müxtəlif adlar qoyulur. Müxtəlif böhtanlar atılır. Ancaq bu müsəlmanlar Allahın və Rəsulunun razılığını qazanmaq üçün bu əməli edirlər. Və buna görə də Allah Subhanahu taala onlardan, onların bu əməllərindən razıdır. Və əgər onlar bunu tərk etsələr, onda Allah qorusun. Böyük günaha düşmüş olarlar. Allah Subhanahu taala bizdə olan bu nöqsanlığı düzəltsin və biz də Allah və Rasuluna tam təslim olmağa yönələk. Çünki xoşbəxtçilik ancaq Allaha bağlanmaqdadır və onun Rasuluna Peyğəmbərin yoluna tabi olmaqdadır. Böyük günahların əlamətlərindən biri də günah işləyənin cənnətə girməyəcəyinin xəbər verilməsidir. İbn Məsud Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin belə dediyini rivayet etmişdir. Qəlbində zərrə qədər kibir, təkəbbürlük olan bir insan cənnətə girməyəcək, girə bilməyəcək. Bu hədisi Müslüm İman kitabında, Əbu Davud libasda, Tirmizi, Əlbur və Silah kitablarında bölmələrində rəvayət etmişlər. Günah işləyənin mömin olmayacağını ifadə edilməsi. Daha doğrusu, yəni böyük günahların əlamətlərindən biri də həmin günahı iş, işlədənin mömin olmadığının xəbər verilməsidir. Allah və Rəsul tərəfindən. Yəni işlənən bir günahı işləyənin mömin olmaması haqqında xəbər verilibsə, o günah böyük günahlardandır. Allah bizə bütün günah qaplarını bağlasın. Əbu Hüreyrədən rivayet olunur ki, Peyğəmbər sallallahu belə buyurdu. Allaha and olsun ki, Allaha and içirdir. Vallahi iman etmiş olmaz. Vallah iman etmiş olmaz. Vallahi iman etmiş olmaz. Kim iman etmiş olmaz ya Resulallah deyildikdə Cavabı belə olar. Edəcəyi pislik, pisliklərdən qonşusu güvənc içində olmayan adam. Yəni edəcəyi pisliklərdən qonşusu rahat olmayan adam nədir? İman etmiş olmaz, mömin olmaz. Bu da böyük günahlardandır. Yəni hər bir insan elə etməlidir ki, onun müsəlman qardaşı, onun yaxın qohumu, onun qonşusu ondan güvəncdə olsunlar. Arxayın, rahat olsunlar. Günahın əlamətlərindən və böyük günahın əlamətlərindən biri də Allah Subhanahu taalanın həmin günahı işləyənə qəzəb etməsinin ifadə edilməsidir. İbn Məsuddan rivayet olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: müsəlman bir kimsənin malını əlindən almaq üçün yalan yerə and içən adam Allah subhanahu taalanın qəzəbinə uğramış olaraq onun qarşısına çıxacaqdır. Demək, müsəlman bir kimsənin malını əlindən almaq üçün yalan yerə and içən kimsə Allah subhanahu taalanın qəzəbinə uğramış olaraq onun qarşısına çıxacaqdır. Bu hədisi Buxari Eyman kitabında, Müslim Eyman kitabında rəvayət etmişlər. Böyük günahların əlamətlərindən biri də günahı işləyənə cəhənnəm odundan bir bağlama vurulacağının xəbər verilməsidir. Bu barədə Əbu Hüreyrə rivayət edir ki, Peyğəmbər sallam belə buyurdu. Bir kimsəyə elmdən bildiyi bir mövzu soruşulduqda cavab verməyib gizlədərsə, qiyamət günündə onun ağzına atəşdən, oddan bir bağlama vurular. Allah qorusun. Tirmizi rivayət edib. Əbu Davud rəvayət edib. Əlbani səhih demişdir bu hadisə. Böyük günahın əlamətlərindən günahı işləyənin küfür ya da şirk ilə adlandırılmasıdır. Büreydədən Peyğəm Peyğəmbər s.ə.v-in belə dediyi rəvayət olunur bizimlə onlar arasında, yəni bizimlə kafir və münafiqlər arasındakı fərqi fərqi ortaya qoyan əlamət namazdır. Namazdır. Hər kim namazı tərk edərsə, o kafir olar. Demək, Tirmizi, Əhməd, Hakim və başqa bir çoxlar rəvayət etmişlər. Demə günahın böyük olmasının əlamətlərindən biri də həmin günahın küfür və şirk ilə adlandırılmasıdır. İnşallah yorğunluq olmaması üçün həm də sizi bezdirməmək üçün böyük günahların əlamətlərini bir hissəsini sizə qeyd etdim. Allahın izni ilə digər hissələrini də sizə qeyd edərəm. Allah subhanahu taala bütün günah qapılarını, bütün şər qapılarını, fitnə qapılarını bizə bağlasın. Allah subhanahu taala xeyir, bərəkət qapılarını, bol nemət qapılarını, ruzi qapılarını bizə açsın. Allah subhanahu taala cənnət qapılarını bizə açsın. Allah subhanahu taala bizə bilmədiklərimizi öyrətsin biz insanlar yaradılış etibarilə günaha meyilli insanlarıq. Ancaq bazardığımız qədər, gücümüz çatan qədər Rəbbimizdən qorxub etdiyimiz günahları dayandırmalı və Rəbbimizə tövbə etməliyik və bir daha həmin günahlara dönməməliyik. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.